العظيم हाणे आयतूं पढ़ियूंसीं सुत फातर सलाह जूं यारहीं खां वठी इहे चोॾहीं आयत आहे यारहीं जी आयत जी माना अॻु में कईसूं त अलाह ताला ख़लकियो आहे तव्हांखे ख़लक खुम पंहिंजी मिठी मिला पोइ मिन उन खां पोइ जल खुम आज़वाज आहे तव्हांखे जोड़ा जोड़ा पोइ वमा तहमिल मिन उनसा वला थधो इलाह बि इल्म ई ऐं को पेट सां कोन थी थिए का बि जानवर या औरत या का बि मतिलबु त फीमेल नकी ॼणे थी या पंहिंजो सवाइ इनजी जो किताब में लिखियलु आहे सॼो हर शइ लिखियलु आहे ऐं उनखां पोइ फरमाई त मां इहो अमिर आमर मिनमर न का तव्हांजी उमिरि वधे थी न को तव्हांजी उमिरि घटिजे थी सवाइ हिन जो किताब में लिखियलु आहे सभु ॻाल्हि मतिलबु त अलाह ताला खे ख़बर आहे ऐं किताब में लिखियलु आहे किताब माना लोह महफ़ूज़ जो किताब जेको जंहिं जंहिं मज़ हर ॻाल्हि तव्हांजी लिखी पई आहे सॼी छा थींदो छा न थींदो इन अलाह यसीर इहो अलाह ताला जे लाइ आसानु हो या माना अॻु में कईसूं हाणे छा अॻिते साॻियो हिकिड़ो थीम आहे त अमा यस्टमिल बहरान ऐं जेके ॿ बहर आहिनि जेके अची मिलनि था पाण में बहराइनि बहरान त उहे जेके आहिनि से हिकु जहिड़ा न आहिनि हिकु जहिड़ा न आहिनि कीअं त हू पाणी हुनजो जेको आहे सो मिठो थो पियो अचे थो मिठो अचे पियो तव्हांजो आख़िर में वञी मिक्स ते वञी थिए पर हू धार धार हू पाणी धार हू पाणी धार उार ऊ धार हू खारो पाणी आहे त उहो खारो पाणीदार हू खारो पाणीदार हाणे असां हुआसीं ढाका में पोइ ॾिठोसीं वञी पंहिंजो ब्रह्मपुत्र अलाए कहिड़ियूं नदियूं पाण में अची मिलनि थियूं पंहिंजो उते ॾिठोसीं पाणी हुनजो ॿियो रंग जो हुनजो ॿियो रंग जो ॿई पाणी अचनि था पोइ हलनि काफ़ी पंधु जेको आहे सो उहे अलॻि अलॻि धार धार पाणी जेके आहिनि से हलनि था पिया हू हू हिकिड़े नमूने जो हू ॿियनि रंग ई परे खां पधिरो थी हिन फलाणी नदी जो आहे हीअ फलाणी नदी जो आहे इहो साॻियो बहराइन आहे पंहिंजे हिन में स्वाथ में असां हुते वियासीं हुते ॿ अची नदियूं मिलनि थियूं बहराइन आहिनि हिनखे चओ ॿ ॿ नदियूं अची मिलनि उनखे चओ बहराइन हाणे मुल्क जेको आहे बहराइन पंहिंजो यमन जे भरिसां हिते अलाए किथे अचे हुते बहिराणी बहिराई न लॻो पियो आहे बसि हुते मार धार लॻी पई आहे हाणे असांखे वरी हिन जी घणी ॻणती थी थिए पोइ मां मां यस्तवेल बहरान हिकु जहिड़ा न आहिनि टई हुन जूं क्वालिटी जेके आहिनि सुठे सुठो पाणी आहे मिठो पाणी आहे उन लाहींदड़ आहे त सभु सुहिणी ॻाल्हि हुन में हाज़ आहे हीउ ॿियो पाणी जेको अचे पियो परियां खां इहो हाजा मिल उजाज इहो पाणियार पाणियारो आहे खारो आहे खटो आहे मिठो खट खटो न पर छा चइबो आहे कड़ो आहे कड़ाड़ आहे हुनमें मिर्चनि वांगुरु कड़ो कोन्हे न को पर पंहिंजो हुनमें कसाण आहे कसाण आहे हुनमें जीअं हुनमें चइजे त पंहिंजो सुठो न आहे पीअण जे लाइ खारो आहे लूण लूण लूण वारो आहे उजाज उहो पर हिन ॿिनी पाणनि मज़ा तव्हांखे मच्छियूं मिलनि थियूं इहो मतिलबु त लाहमनि तरीक़नि गोश्त मिले थो हुन मथां गोश्त कहिड़ा मच्छी गोश्त आहे मच्छी आहे गोश्त की फिफिड़ आहे गोश्त ऐं पुलिस न आहे दोस्त पंहिंजो चवंदो हुओ मोहम्मद वीचारो शीदी हुयो पंहिंजो मसक़िरो हुनखे चवंदा हुआ पर मोहम्मद नाले सां मसक़िरो कोन थो चुकाए पर वीचारो असांजे ज़माने में हुयो हयाती असीं ॿुधंदो हुआसीं हुन जूं ॻाल्हियूं पोइ हू चवंदो हुओ त फिफिड़ नाहे गोश्त ऐं पंहिंजो पुलिस न आहे दोस्त ऐं फलाणी हीअं न आहे फलाणी हीअं न आहे तव्हांखे वॾी ॻाल्हि ॿुधाईंदो वेचारो हाणे वीचारो वियो वियो हलियो मरी <clears throat> हर्ष आहे हाज़ा अजातुन हाजा साइगुन श्राजुल ॿिनी मा मतिलबु सभिनी पारनि मा तव्हां खाओ था लहमन तरीयनि ताज़ा गोश्त खाओ मिठी मच्छी खोर मच्छी वरी गोश्त खोर हीअ मच्छी आहे ओके मच्छी आहे त गोश्त आहे पोइ इन करे अला ताल लाभ तरीन हाणे सूरत नहल में जेको आहे इन्हनि वरी साॻिनि शयुनि जा मेवनि जा खीर जा पंहिंजे माखी जा अलाह ताला जेके नेमतूं मोकिलियो आहिनि उन सभिनी जो सूरत नहल सोरहें नंबर सूरत जेका आहे सो उहा नेमतुनि जी सूरत आहे उन में घणियूं इहे ॻाल्हियूं पर हिते ॾिसो सुहिणे नमूने सां कहिड़ी ॻाल्हि करे वियो हलियो अलाह अलाह ताला फ़रमायो लखमन लखमन तरीन तरीन हिलियतन बसून हा ऐं उन मञा कढो था हिलियतन हिलियतुनि कहिड़ा ॻह ॻटा जेके माणिक मोती अलाए छा जेके निकिरनि था पंहिंजो हुन मज़ा सी पी मज़ा हिन मां हुन मां उहे वरी पोइ पाइनि था वरी मां जेके असां जहिड़ा ग़रीब उहे वरी छा कोॾियूं ॿोॾियूं ॿधी पाईंदा वरी ॿिया जेके हूंदा पंहिंजो शाहूकार माण्हू त उहे वरी पंहिंजा माणिक मोती अहिड़ा कहिड़ा लाल जेके आहिनि से कहिड़ा कहिड़ा उहे पाईंदा पर इहे बि हिननि मज़ा पाणी मुंहिंजा हेठां अमीक मुंहिंजा माण्हू कढे था अचनि उन ते साईं बिताई साहिबु जेको आहे सो सुरखुंबात ऐं सुर सामूनी जेको आहे सो सॼो इन्हनि ॻाल्हियुनि ते आहे त कीअं उहो गोता खणी ॾही ऐं पाणी मुंहिंजा कढी अचनि था सिपूं जेके आहिनि मुंहिंजा लाल अहिड़े क़िस्म जूं त तमामु सुहिणियूं ॻाल्हियूं पंहिंजो असांजा शाइरनि वीचारनि कयूं आहिनि पर असां हींअर ज़मानो वियो हलियो केरु पढ़े न असां बि कोन था पढ़ूं हाणे त उलाह तॾु तखरि जून तसु तखर जून हुन मां कढो था अथई हिलियतन ॻह हिलियत ऐं तल बसून हा जेके पायो था लबास करियो था पहिरियों था पहिरण पहिरण पर तल बसू लबस तल बसून हा उहा तरियल फुल्क फी मवाखिर ऐं उन मज़ ॾिसो था त कीअं ॿेड़ियूं हलनि थियूं फुल्क फुल्क ॿेड़ी आहे सखीना ॿेड़ी आहे पंहिंजो बोट जेका नंढी की वॾी शिप वॾी उहा बि फुल्क थी फुल्क फीहे मवाख़िर पोइ उहा चीरे हलंदड़ ईअं ईंदी पई परियां खां पाणी कीअं चीरींदी वेंदी ॿ कंदी वेंदी मवाख़िर ले तब त हू तहूमिन फज़ली ही त जीअं अलाह ताला जो फज़ल ॻोल्हे यानी जेके ॿेड़ियूं हलनि थियूं इनमें छा ला थियूं वञनि भई इहे माण्हू वीचारा खणी था वञनि हिकिड़ो भाड़ो था वठनि इहो बि हिकिड़ो कमाई अलाह ताला जो फज़ल था ॻोल्हनि अलाह ताल इहा कमाई जेका आहे छा फज़िल आहे अलाह ताला जो पर ॿियो वञनि था मच्छियूं मारणु वञनि था ओल्ड मैन सी जी कहाणी वीचारी पढ़ी आहे तव्हां उहो वियो वञी मच्छी हिकिड़ी वॾी फासी पई हली पोइ हुनखे खणी थो अचे पर पोइ विच में खाॼी थी वञे हली घणा उहो मतिलबु अहिड़े क़िस्म जूं ॿियूं कहाणियूं घणियूं ओल्ड मरीनर्स सॉन्ग जेको अलाए छा चइबो आहे जेको कॉलरेज ठाही तमामु हिकिड़ी ज़बरदस्त पोएम जेका त मतिलबु इहे ताईं वञो था पोइ समुंडनि में जे किथे ऐं असांजो जेको वीचारो छा चइबो आहे कराची जे कुन वारो यार पाण वारो मोरड़ो मोरड़ो मोरड़ो जेको आहे सो कीअं पंहिंजे गोता खणी खाइनि था पोइ वरी हुनखे थो खाई वञे अहिड़ो कहिड़ो छा आहे हेठि पंहिंजो आहे उनखे वरी पोइ मोरड़ो वञे थो वीचारो पंहिंजो ठाहे हिकिड़ो इहो पहिरियों मैकेनिकल हिकिड़ो डिवाइस ठाहियो जेको हुन लोह जो या कंहिं हुन मेटल जो जंहिं मज़ू पाण खे हेठि मोकिलियईं ऐं उन खां पोइ हुन सां वञी विढ़ियो हुनखे मारे क़तलु करे ऐं उन खां पोइ निकिरी आयो पंहिंजो हुनजा छह ॿार अॻु में खाई वियो हलियो त मतिलबु इहे सभु ॻाल्हियूं पंहिंजे ॿेड़ियुनि में थियनि थियूं पंहिंजे समुंडनि में थियनि थियूं ॿेड़िया था ई तो न सुझंदी ॻाल्हि हली उहो थो आहे अहिड़े नमूने सां अहिड़े नमूने सां तूफ़ान थो अचे ऐं तूं सुतो पियो आहीं आराम सां पर इहे सयूं शयूं शयूं जेके आहिनि से पंहिंजे साईं भिताई सां पंहिंजे सुर खुंभाथ ऐं सुर कहिड़ो आहे ॿियो खुंभा ऐं पंहिंजो सामूंडी ऐं ॿियो छा कहिड़ो सुर आहे हिन मंझि अलाह ताला ऐं पंहिंजो रसला पंहिंजी <laughs> शाह अब्दुल या ॿुधाई इहा ॻाल्हि में फ़ती अलखुम तश्करून ऐं छा लाइ थो तव्हांखे सभई में खाद ॾिए इहे पंहिंजो पाणी में या मच्छियूं ऐं गोश्त ऐं आहिनि ऐं लिबास पाइण जा गह घटि आई ऐं ॿेड़ियूं थियूं हलनि तव्हांजो फज़ल था ॻोल्हियो पंहिंजो कमाई जो ज़रियो थो थिए तव्हांजो छाजे लाइ त शुक्रु करियो हाणे शुक्रु हिन खां अॻु में जेका सूरत आहे हीअ पंजटीह नंबर सूरत चोटीह नंबर सूरत यमन जी यमन जो नालो आहे छा चइबो आहे पंहिंजो सभा जी सूरत सभा सूरत जेका हुन में सभा वारा ना शुक्रु थिया त पोइ हाणे कमु उन्हनि जो उन वक़्तु बि ख़राबु थी वियो आहे टे हज़ार साल अॻु जी ॻाल्हि आहे हाणे बि उन्हनि जो कमु अहिड़ो लॻो पियो आहे बसि हाणे ठहनि ई कोन था पाण में सभु को पंहिंजी ज़िद ते आहे जॾहिं माण्हू ज़िद छॾींदो को कुल जी ॻाल्हि कंदो रसोल सलाह सम्झो तरीक़ो रख अख़्तियार कबो ॾिसो भई जॾहिं माण्हू सिले जी आछ कनि था त माण्हू सुल अख़्तियार कर न हीअ चवंदा न असां पंहिंजो ज़बरदस्ती ज़बरदस्तीसीं वठंदासूं नार लयल फिन नहार नहार नहार फिन फिल लयल अलाह ताला उहो आहे जेको विझे थो ॾींहं खे राति में राति खे ॾींहं में ॾींहं खे राति में यानी ॾिसो न कीअं ॾींहं वञा राति निकिरे थी फुटी थी निकिरे राति वञा ॾींहं कीअं फुटी थो निकिरे कहिड़े नमूने सां मतिलबु हिकिड़ो तमामु हिकिड़ो अजब जो जेको तव्हां अंदाज़ो ॾिसो सुबुह जो सिज उभरण खां अॻु में उभर ॾे मुंहुं करे होॾां लहण वक़्तु जेको आहे सो होल ॾे मुंहुं करे त कहिड़े नमूने सां कीअं ॾींहं जो रोशनी अचे थी अचे थी अचे थी कीअं भई सिज उभिरे थो कहिड़े नमूने सुहिणो हिकिड़ो त तरीक़ो अलाह ताला इनखे अल्ला ताला फरमायोमून सां काफ़ी जॻहियुनि ते हिकिड़े कीअं अलच मज़ा वरी विझे थो राति खे ॾींहं में कहिड़े नमूने सां छिके कढे थो कहिड़े नमूने ख़बर शम्स ऐं कमर खे सिज ऐं चंड खे मुसरु कयाईं हिन तव्हांजे इस्तेमाल जे लाइ हिन तव्हांजे लाइ हुनखे मुफ़ीद बनायाई ईअं कोन रुॻो हले पियो पर हुन सॼी काइनात खे फ़ाइदो थो थिए गर्मी थी थिए सर्दी थी थिए पंहिंजो छा चइबो आहे फोटोसेंथिस फलाण वणनि खे पाण हीअ थो थिए हू थो थिए सभई जेके आहिनि माण्हू जेके आहिनि से उन्हनि खे सीउ तक पई इहो उन मज़ा मतिलबु त सिज मजा फ़ाइदा चंड मज़ा अहिड़े नमूने सां फ़ाइदा अलाह ताला वरी ॿियो को हिसाब हुनजा करे सघिजे थो सभु ॻाल्हियूं जेके आहिनि से सखर शम्स इंसान सां इहो कोन इंसानु खीसे में विझो चंड खे वेठो आहे इन माना में मूं कोन्हे न को चंड न को सिज वीचारो ॿार हुयो पंहिंजो कोछल्या जो उन पंहिंजे चयो मूंखे छंड आणे ॾियो पोइ वरी विया हुयो त पंहिंजो वॾा वारो चयो छा कीअं चंडु आणे ॾियूं हिनखे पोइ पाण पाणी जो हुन में ॾेखारियो ओ इहो वेठो अथई तव्हांजो चंड आणियो उहो त खीसे में विझी छॾ पोइ मतिलबु त हाणे खीसे में असीं चंड कोन विझो वेठा आहियूं पंहिंजो न को सिज असांजे खीसे में आहे पर पोइ सखर इन माना में आहे त उहो असांजे लाइ फ़ाइदो ॾिए थो का मतिलबु त सभु ॻाल्हि सॼी ज़िंदगी में सॼो सिलसिलो जेको आहे काइनात जो हले थो वण टिण पंहिंजो उभरनि था मौसम बदिलनि थियूं ई थिए थो खाइण पीअण जे सभु सभु किथे थो उहो चंड ऐं सिज जे हुन बरक़त सां मतिलबु त उनजे मूंसरु थियण सां असांजे इस्तेमाल में अचे थो सखर वल कमर कुल यजरील अजलिन तमामु हिकिड़ो सुहिणो लफ़्ज़ु आहे जेको साइंटिफिकली तव्हां मतिलबु अजरी माना पिया हलनि था पिया पिया जारी आहिनि पिया हलनि पिया हलनि पिया यानी हिकिड़ो पंहिंजो हुननि जो ऑर्बिट आहे हुन में हलनि पिया हाणे केतिरो तव्हां साइंटिफिक थी वञे असां ॾिसो ॾिठोसीं क़रान शरीफ़ में को बि लफ़्ज़ु कोन्हे जेको तव्हांजे साइंस जी ॻाल्हि सां जेको आहे सो ज़िद हुजे साइन हीअ चए ऐं क़ुर हीअं चए अहिड़ी का ॻाल्हि कोन्हे हुन ते बुके जेको आहे सो किताब लिखिया आहिनि बाइबिल क़ुर एंड साइंस ऐं पंहिंजो ऑरिजिन ऑफ मैन लिखियो आहे हाणे मूसा अलाई पंहिंजो फिरोन जे मुतालिक़ टियों किताबु लिखियो अथसि त मुंहिंजो इहो अलाह अञा वीचारो जहिड़ो आहे शायदि हाणे इंटरनेट ते तव्हांजी ॻाल्हि बुख है B U C C A I L L अला छा अहिड़े क़िस्म जी ई आख़िरि में फ्रेंच आहे उहो मुस्लमान थियो आहे मुंहिंजो उन उनजी तव्हां पढ़ी ॾिसी सघो था हुन ते इंटरनेट ते तव्हां हुनजी तकरीरूं ॿुधी सघो था हुन ते फिल्मूं ठाहियूं था उहो ॾिसी सघो था त भई कहिड़े नमूने सां काइनात में हले थी पई सॼी नमूने सां छा आहे कुल ई अजली मुसम आहे हुननि जी डेस्टिनेशन प्री डिस्टेंड आहे त हीअं हलिबो हिन हिन ऑर्बिट ते हलिबो हाणे जीअं जहाज़ था हलनि पंहिंजे पंहिंजो हुनखे हुकुम आहे तव्हां फलाणे फ्रिक्वंसी ते हलो फलाणे लेवल ते पोइ हुनखे ख़बर हूंदी किथे हलिबो असांखे त ख़बर कोन्हे कहिड़ी फ्रिक्वंसी थी पियो हले सम्झो पर पोइ हुनखे ख़बर आहे मूंखे हितां हलिणो आहे न त ॿियो जहाज़ परियां खां ईंदो पोइ हिन पासे खां ईंदो उहो हाणे हुनखे किराए विझंदो पोइ अहिड़ा कॾहिं कॾहिं एक्सीडेंट थी वेंदा हिन जे करे इंसान जी ह्यूमन एरर जे करे या जहाज़ जे एरर जे करे या कंप्यूटर जे एरर जे करे पोइ कॾहिं एक्सीडेंट थियनि था पर पोइ घणो करे कमु हले पियो दुनिया जो त पर मतिलबु अलाह ताला जो निज़ाम जेको आहे सो ईअं कोन्हे त कंप्यूटर ख़राबु थी वञे हलियो ऐं ॾही पए न उहो रब पाक जो हिकिड़ो तरीक़ो आहे सभु को पंहिंजे आर्बिट में हले पियो सभु को पंहिंजे नमूने सां मूवमेंट हिकिड़ी आहे सभु मुसलसल हले पई कुल्ही यज रील हलनि था पिया सभई माना सिज बि हले थो पियो चंड बि हले पियो धरती बि हले पई सभु शइ हले पई हीअं कोन धरती बीठी आहे धरती बि हले थी पंहिंजे पंहिंजे महावर ते पंहिंजे पंहिंजे ऑर्बिट ते हले थी पई अजलिन कुलिना इहो आहे तव्हांजो रब यानी हीअ जेके खलके ते शयूं ख़ालिक ख़लकणहार आहे इहो आहे जेके हीअ मौजा हीअ ॻाल्हियूं निशानियूं अलाह ताल जूं आयतूं आफ़ाक़ में पंहिंजी काइनात में जी हीअ सभई ॻाल्हियूं उहो आहे तव्हांजो रब उहो कोन्हे उहो जेको बुत ठाहियो अथव हुनखे सजदो करियो हू जेको माण्हू आहे उनखे सजदो करियो हू लात अई मनात ऐं उज़ उहो उज़ा ऐं हुबुल ऐं फलाणो टिमको टे सौ सठि बुत ठाहे कबतला में रखी छॾियाऊं जा जे ज़माने में मतिलबु त अहिड़े क़िस्म जा जिते किथे बुत ठाहे रखियऊं पोइ माण्हू उन्हनि खे सजदा था कनि इहो आहे न अलाह त इहो अलाह कोन्हनि तव्हांजा हा जा इहो रबु लाहौल मुल्क़ बादशाह हुनजी आहे सॼी काइनात जी बादशाह इहो काइनात जो बादशाह अलाह अलाह आहे लाहुल मुल्क पोइ आख़िर ॾींहं ते हुनजे वठी मुठ में सॼी सॼी काइनात खे ऐं चवंदो त हीउ कंहिंजो आहे पोइ अलाह ताला पाण ई पाण चवंदो बसि ॿिए कंहिंजो न आहे अलाह ताला जो मुल्क बादशाह अलाह ताला जी आहे वालेकुम अलाह लाहौल मुल्क़ हुन जो ई बादशाह था वलदीन तदाउन मिन दून ई जेके हुन खां सोआ ॿियनि खे सॾनि था अलाह खां सवा ॿियनि खे जेके सॾनि था तुंहिंजी मायम लिखून मिन किथमीर किथमीर जेको उहो जेका खजी आहे खजी में हिकिड़ी झिली थींदी सनली पंहिंजो थींदी आहे उहो कखड़ी आहे हुनजे विच में आहे किथे उहा झिली चए एतिरी बि माण्हू इहे जेके बुत आहिनि उनखे किथमीर जेतिरी बि हैसियत कोन्हे का त केतिरी मीर खे पैदा करे सघनि या कितमीर जहिड़ी शइ ठाहे सघनि हिन बुतनि खे उहा व्यसत कोन्हे अलाह ताला क़ुर बि केतिरी जॻहियुनि ते हीअ न को ॿुधनि था न त को ॾिसनि था न को तव्हांजे फ़ाइदो करे सघनि था न को तव्हांखे नुक़सानु पहुचाए सघनि था तव्हांजो इहे ॻाल्हियूं अलाह ताला कयूं कितमीर छिलको जेको आहे छिलक छिलक छिलको सां ई लिखियो आहे बरे बार साहबु हा हिते त फरमायो आहे ॻाल्हि लाइस दुआ हुकुम जेकॾहिं तव्हीं हुनखे सॾींदव त हू तव्हांजी सॾु ॿुधंदा कोन को ॿुध सॾु किथां ॿुधंदा हुनखे कन ई कोन को हुनखे सिस्टम कोन्हे को ॿुधण जो हू काठ जो तव्हां घड़े ठाहियो आहे पथर जो घड़े ठाहियो अथव उहो मिटी जो घड़े ठाहियो अथव उहो वीचारो जिबरी लो छा नालो पंहिंजो शाइर हो सिंध में आयो पंहिंजो पनाहगीर हो पर असां हुन वीचारे खे ॿुधीसूं पंहिंजो छा हुज़नालो अलाए छा शाइरु नालो ई शाइर शाइरु होज़न छा चई त उहो हिकु पथर जो फड़ा हुआ आहे उसे उठा खे सनम बनालो अलाए छा नमूने सां पोइ असांजो डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ पंवार खे वीचारे खे वणंदो हुओ बैत ॾाढो चए थो ओ एक पथर जो पड़ा जो रास्ते में पड़ा हुआ आहे उसे के हीअं करे लो उस उसे के हूअं करे लो पंहिंजो अहिड़े नमूने सां अलाए छा हुन में बैत में हो वीचारो शाइर शाइर हुयो हैदराबाद में रहंदो हुओ पोइ हाणे वियो हुयो अमेरिका में कंहिं ज़माने में पोइ कुझु साल अॻु में मूं ॾिठो त हुन नालो बैत बैत पढ़ियईं पियो अञा ताईं वीचारो सिंधी यूनिवर्सिटी में छा हुनखे कुझु हर्सो रखियो आऊं मुंहिंजो शाइर नालो ई आहे शाइर अला अलाशाह हुनखे तमामु सुठी हिकिड़ी पोएम हुन ठाही हुई हिन माण्हूअ जेका और पर हीअं ई कहत बंग बंगाल जे कहत ते जेका उणिवीह सौ ॿाएतालीह में जेको कहत थियो हुन जी तमामु हिकिड़ी सुहिणी पोएम हुई हुनजी पर तमामु सुठियूं ॻाल्हियूं हुयूं हुन जूं के जेको हाणे ते रहमत करे जेकॾहिं वफ़ात करे वियो आहे त अलाह ताला हुनखे जनत में ॼाऊं ॾिए जो हुजे हयाती त हुनजी सिहत आफ़ियत हुनखे ॾिए पर अहिड़े क़िस्म जो हिकिड़ो हुयो शाइरु उर्दू जो फरमाए थो त जेकॾहिं तव्हां हुनखे सॼी हूंदो तव्हांजो सॾु ॿुधंदो ई कोन को ऐं वलो समय जेकॾहिं ॿुधंदइ त मस्तु जवाबु तव्हांखे जवाब ई कोन ॾेई सघंदो छो जो हुनखे वात ई कोन्हे पर हाणे जेके हिननि ठाहिया आहिनि टॉइज़ बॉइज़ हीअ हुन में बैटरियूं वैटरियूं विझी इलेक्ट्रिकल विझी पोइ ॻाल्हाइनि था तव्हां हुनखे सॾु करियो त वरी तव्हांजो जवाबु ॾियनि था हाणे चयो भई मुक़ाबिलो सख़्तु लॻो पियो आहे अलाह साईं जेको आहे मुक़ाबिलो कनि पिया जेके आहिनि न ठाहिण वारा कंप्यूटर ठाहिण वारा हीअ तव्हां कंप्यूटर खे चवंदो त हीअं लिख थो वरी हूअं लिखंदो वेंदा हाणे मूंखे बि हर चवे थो ऐं लिखां तुंहिंजी ॻाल्हि मूं चवां अञा बीह त आऊं सिखां सम्झां ॻाल्हि खे त कीअं लिखंदे पोइ बरा हाली चए थो वड़ो समय मस्तु जवाबूल कुम जेकॾहिं तईं हुनखे जेके जेके हू ॿुधनि बि तव्हांजी का ॻाल्हि त तव्हांखे जवाब ई कोन ॾेई सघंदा पर हाणे हाणे हिननि जेके बुत ठहियल ते जवाबु ॾियनि था मस्तु क़यामत यक मस्त जवाबु ऐं क़यामत जे ॾींहुं इहे बुत जेके आहिनि तव्हांजे शिरक जो कुफुर कंदा शिरक जो कुफुर कंदा माना शिरक जो इनकार कंदा त चवंदा भई असांखे त ख़बर कोन्हे की वण तूं असांखे वेठो पूॼी <laughs> असांजे असांखे ख़बर हुजे हा तोखे चऊं हा बाबा असां माना तोखे को फ़ाइदो कोन्ह थींदो पर असांखे का ख़बर कोन्हे तूं असांखे असांखे पूॼियो पिए असांजे पूॼण खां शिरक खां हू इनकार कंदा इनकारी थींदा कुफ़ुरु शिरख खां कुफ़ुरु करण ई ॻाल्हि हिते लिखी पई आहे क़ुर में वई योमल क़ियामती यकफुरून कुफ़ुरु कंदा भई शिरक कुमता या शिरक खां यानी तव्हांजे शिरक जो इनकार कंदासीं न भई असांखे ख़बर कोन्हे तोखे असांखे पूॼियो पिए पूॼी पूजी भले पियो पूॼियो छा करियूं तोखे रोके मना बि नथी करे सघियासीं छो त असांखे न को होश हो न को आवाज़ हो आवास उन वक़्तु अलाह ताला हर शइ खे हुकुम कंदो ॻाल्हाइण जो हाणे हाणे जीअं सभु का शइ ॻाल्हाए थी बे शिरक यकर मिसलो ख़बीर ऐं केरु ॿियो जेको आहे सो अहिड़ी ख़बर पंहिंजे अलाह ताला खां सवाइ तव्हांखे अहिड़ी ख़बर कोन ॾेई सघंदो न को को कंप्यूटर अहिड़ी ख़बर ॾेई सघे तव्हांखे जॾहिं अलाह ताला ॾींदो हुन वक़्तु सौसो जिते किताब के कफ़ा बि नफ़्स कल यौम अलेक का हसीबा पंहिंजो किताब तूं पढ़ हाणे पंहिंजो हीउ जेको चिठो अथई कबाड़ो छा चइबो आहे हिनखे ॿियो तूं पढ़ ऐं तूं ई काफ़ी आहीं पंहिंजे हिसाबु करण जे लाइ पंहिंजे पाण लाइ भला यून ॿियो किसल ख़बीर इन ख़बर रखंदड़ वारे ॿियो को बि कोन्हे जेको तोखे ख़बर ॾेई सघे अहिड़ी सुहिणी जेका हू ॾींदो रब पाक ॾींदो या इहो यानास हाणे अलाह ताला फ़रमाए थो हे इंसान ज़ात वारो हाणे ॿियो दफ़ो या टियों दफ़ो अलाह ताला फ़रमायो या इहो हनास हिन सूरत में या इहो हनास हे इंसान हो हे सॼी इंसान काइनात में जेके रहंदड़ आहियो इंसान हो बि रहंदड़ु आहियो इंसानु ओ यानासुक़र तई फ़क़ीर आहियो अलाह आयो अलाहो यानी तव्हां घुर्ज वारा आहियो तव्हांखे ज़रूरत आहे मोहताज आहियो अथई तव्हांखे एतियाज़ आहे फ़क़ीर आहियो फ़ुक़रा आहियो ऐं अल्लाह अलाह ताला वटि अलाह गनी हमीद ऐं अलाह जेको आहे सो गनी आहे साराह वारो आहे हुनखे परवाह न आहे हुनखे कंहिं वटां लालच कोन्हे त उहो फलाणो मूंखे ई ॾींदो फलाणो मूंखे हितां खणी उते रखंदो मूंखे फलाणो खाराईंदो की मानी खाराईंदो की टुकुर खाराईंदो की मूंखे कंहिं है एहतियाज कोन्हे को हिन करे पंहिंजो अंतुम फुकरा हाणे अंतु फ़ुक़ुराओ तव्हां फ़क़ीर आहियो पाण यहूद्दीन चयो ताईं यहूदीन चयो त रसोल सुल्हास घुरे थो कर सना ऐं फलाणो ईंदो अलाह ताला फ़क़ीर फ़क़ीर आहे असीं गनी आहियूं यहूदीन चयो चए पोइ अल्ला ताला फ़रमायो त तव्हांजो लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो आहे त तमामु सख़्तु आहे ऐं अलाह ताला खे वणे कोन थो ऐं तव्हांजी जुट थींदी तव्हां सां त यास अंतमुल फ़ुकराओ इल आहे अलाह ताला जे आॾो ताईं फ़क़ीर आहे हर को फ़क़ीर आहे ऐं इन करे वीचारा असांजा बादशाह बि मूं ॾिठो अथई भई मीरनि साहिबनि जो ख़तु हुया या कीअं त हुन में ॾिठो फ़क़ीर ई रक़ी वीचारा लिखंदा हुआ ईअं ईअं लिखंदा हुआ वीचारा मतिलबु पाण में हेठां आई हाणे मूं ॾिठा आहिनि माण्हू भला वल्लो सुभाणे अलाह आऊं त हैरान थींदो आहे माण्हुनि ते हीअ चवंदा बसि हीउ जेको मुल्क़ हले पियो हीअ का फलाणो सिस्टम हले पियो फलाणो निज़ाम हले पियो बसि मुंहिंजे करे हले पियो या आऊं त सां इहो ॾही पए सुभाणे लाइ हिकिड़ो यार मुंहिंजो तमामु पुराणो ॿ टे ॾींहं अॻु में आयोसीं हिते आख़िरनि में चईसीं हू जेको पंहिंजो सिस्टम आहे हू जेको एयरक्राफ्ट जे लाइ छा जेको दुबई वारा हीअ फलाणा मुल्क था हलाइनि बसि उहो मूंखां चयो तूं बसि तूं अचु तोखां सवाइ ॾही पवंदो माना मुंहिंजो हेॾी माना लाफ न आसमान किरी न पए हीअ छित बि न किरी न पए असांजे मथे ते पर अहिड़ा माण्हू मतिलबु त माण्हू जेके पाण खे प्रोजेक्ट था कनि पियो पाण खे हाणे इहो हिननि में शर्फ़ न आहे हिननि माण्हुनि मंझि जो चवनि भई असीं फ़क़ीर आहियूं असीं हक़ीर आहियूं पुर तक़सीर आहियूं हीअ आहियूं उहो आहियूं चए उहे पुर तक़सीर चवण वारा हक़ीर फ़क़ीर चवण वारा उहे मरी विया हुआ असीं माना पाण ई पाण खे पढ़ाईंदासूं पाण जेको आहे मथे कंदासूं आसमान मथो सो घसे असांजो मास टुटी पवंदो आसमान अहिड़ी का ॻाल्हि आहे चाहे तव्हांखे ख़तमु करे छॾियुमि नएं खणी वञे हलियो जे वञो वञ